для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. На дварэ ціха церусіў нявідны дождж. Ён ішоў з мінулай ночы амаль без упынку, то драбнеючы, то зноў спарнеючы. І на вуліцы яшчэ ў дзень было столькі страшнай ліпкай гразі, што ніводзін куранёвец не наважваўся вылазіць. Людзі хадзілі цяпер толькі праз мокрыя слізкія гароды ці па загуменню. Два рады хат былі адарваны адзін ад аднаго, ад Ды да можна сказаць, што адасоблены былі і многія хаты. Каму ахвота была лезці ў такую макрату без вялікай патрэбы? Цяпер у цемры гэтая макрата была страшнейшая. Уся вёска, вялікія і малыя, жанкі і мужчыны туліліся бліжэй да цёплых чараноў, да дыбных агнёў, да сваіх прыпечкаў – хаваліся, драмалі па цёмных задушных сваіх норах. Маўчалі каровы, не бэлькалі нідзе авечкі, не перагаўкваліся сабакі, Хоць бы адзін гук дайшоў да блізкага лесу, а з балот цішыня, важкая, чорная, стыла ў нячутнай сяўбе дажджу над сялом, над заледзянелымі дрыгвянымі абшарамі, над светом. Ну і чарнечаш. Хоць вока выкалі, падумала Ганна, падымаючы каўнерак жакеткі. Чысто сусветны потоп. Ганна асцярожна, каб не паслізнуцца, саступіла з ганка і пайшла у цемру. Неўзабаве Гана ўжо сядзела каля хадоскі перад комінкам, на якім палала чадзела лучына. Канапляначка, схіліўшы галоўку залацістым пушком над лбом і каля вуха, па-дзіцячы выпінаючы добрыя губы, старанна вязала рукавіцу. Тут жа каля комінка, пацунуўшы да агню слон, на якім тырчала прасніца з барадой кужалю, сядзела і маці цётка ў дотці. Маці прала, — Адставіўшы руку, цягнула, цягнула пальцамі з барады на прасніцы кужаль спрытна звівала яго у нітку. Нітка ўсё даўжэла, даўжэла, бегла і бегла на верацяно, Верацяно круцілася, скакала ў яе руках, як бы у цудоўнай полечцы. Хадошчын бацька ігнат, чарнявы сіваваты ўскудлачыны, гнуўся трохі ў баку, час ад часу пакрыкваў на жонку, што мяняла паставу, засланяла святло яму, каб адхілілася яна. Ціха, бо ты старое верацяно, зазлаваў ён нарэшце. Жонка адхілілася прымірэнча сказала: « Ну што ты ўсё бурчыш, стары ты лапаць, Ну як скажы ты іголкі збірае. Іголкі не іголкі, а і лапаць нібыто. Святла трэба. Ён корпаўся з выслізганым вастрадзюбым подпліткам і лазовую дзяжкую. Ён плёў лапаць. Дзіці, дзве хадушчыны сястрычкі і брат сядзелі на печы, то гаманілі аб нечым, то спрачаліся, але як толькі ў спрэчку ўмешваўся знізу гродны бацькаў голас, яны адразу ўціхалі. Можна сказаць, Ганна адна тут была без справы. Яна шкадавала, што не ўзяла нітак, магла б таксама не марнаваць часу павязаць. Ганна і Хадоська гаварылі мала навін, ні важных, ні дробных не было. Гаварыць тут пра сардэчныя клопаты, пра Васіля немагчыма было, і яны найбольш маўчалі. Ганна то сачыла за тым, як Хадоська вяжа, ці то, як цётка ў доцця прадзе – То спрабавала пражу, хваліла, то глядзела на іх саміх, параўноўвала. Яны былі вельмі падобны адна на адну. Канапляначка і яе матка. Абедзве нізкарослыя, з кароткімі спрытнымі рукамі, абедзве як бы гладкія, мяккія. Як булкі, успомнілася раптам, што сказаў хадосьцы Яўхім. У абедзвух на тварах таксама мяккіх, светлабровах быў адзін добры лагодны выраз. Толькі ў хадоскі быў ён больш ясны, чысцейшы, і давер'я больш было ў яе вачах, і каса была густейшая. Цудоўная каса русявая, з водбліскам золата каса, што ляжала на плячы. І нейкая радасць, патаемная, шырокая радасць, якую ёй цяжка здавалася трымаць. А што ж за радасць? Ой, гануля, Я б ты знала! схілілася раптам даганенага вуха хадуська і ціха-ціха прашаптала: Я заўтра іду к яму малаціць. Ганна прытулілася да сяброўкі, але невясёлая здзіўленая, А я ж таксама адрабіць дух трэба. Ну і нам дух, сказала хадоська. Але это ўсё адно. Ён хацеў, чтобы прыйшла я. Вось так і сказаў. О ты добра. Будзем у дзвюх, спакойна адказала Ганна. Што это вы там шэпчацеся? Лагодна без крыўды папракнула цётка Аўдоця. Ой, чую пра кавалераў. Не інакш пра кавалераў, то унь то моя такая вясёлая. А вочы ў яе як тыя вугалькі. Ну скажаце вы, мамо, адказала хадоська. А што ж, дзеўка нібыто ў саку азваўся бацька. Толькі от жаніхоў нешта няма. Будуць, дай выраўняцца. Яблука ж яшчэ горкае, зялёнае, адказала маці хадоскі. Вырасці адбоя не будзе, чую. Скажаце вы, мамо, хадоська пяшчотна тузанула маці за руку і загадала маўчаць. Вярталася Ганна дамоў той жа слізкую дарожкай, цераз мокрыя гароды і платы, па тым жа бясконцым дажджом. У чарнаце ночы думала Ганна пра хадышчыну радасць, пра заляцанне да абедзвюх. Глядзі ты, корч, які спрытны адразу ў дзвюх мецець. Мімаволі падумалася Йоэля думку гэтую тут жа змяніла развага. А з чаго яна ўзяла, што корч меціць у яе? Паплёўся адзін раз услед паглядзець не інакш, хацеў якая яна бліжэй ці такая за якую ўдае сябе. Падступіцца паспрабаваў, ну як бы по-добраму, каб пасмяяцца потым, а яна недарэка поверыла, што ён напраўду ўсё кажа разгубілася, як малая. Руку вырваць у яго рукі забыла, язык прыкусіла, ён можа вярнуўся. Ды смяяцца стаў з яе даверлівай дурніцы, і заўтра таксама смяяцца будзе. І ўсё ж не зважаючы на гэтай думкі, Ганна глядзела цяпер на працу сваю ў карчоў без асаблівай трывогі. А што ёсць таго, што здарылася ў той вечар? Хіба ж яна не можа трымацца з карчом так, як бы іх ніякай гаворкі не было, нібы яна яго не ведае і ведаць нават не хоча. А калі трэба будзе, калі ён абсмяяць захоча, хіба ж яна не знойдзе, што сказаць? Не паглядзіць, што карчоў сынок. да таго ж яна ж не будзе адна яна ж с хадоськай гэта ўжо само по сабе мяняе многае дзівачка як яна радуецца што будзе рабіць у свайго яўхіма як бы не на працу а на свята збіраецца так подумала Ганна пералазячы цераз мокры холодны плод за якім чарнеў родны двор у Дома ўсе даўно спалі. На яе прыход ніхто не азваўся, яна вобмацкам асцярожліва выставіўшы ўперад рукі дайшла на цыпках да свайго ложка у куце каля акна, дзе чутно было бесклапутнае сапенне хведзькі, хутка скінула кофту спадніцу і нырнула пад коўдру. На другі дзень хадуська забегла да Ганны, як было яшчэ цёмна. Ганна, якая акурат уставала за стола, хутка надзела старую даматканую падзёку, і праз момант яны ўжо ішлі па двары. Вакол было даволі відно, у халаднаватай шэрыні добра акрэсліваўся дрэвы наводдаль, хлявы, гумны. Дажджу ўжо не было, толькі мутныя кроплі на жэрдках, на скручаным лісці напаміналі аб гімн. У каляінах на загуменні, якім яны шлі, усюды холодна бялела вода. Там і тут разліваліся лужыны, вада ў ранішняй шэрані здавалася густой і важкай, як волава. Вялікае толькі летась пабудаванае гумно, строгая роўная страха, якога яшчэ нідзе не зелянела мухам, а сцены толькі пачалі цямнець, было адчынена. Дзяўчатам абедзвум падумалася, што корч, напэўна, іх даўно чакае, яны мімаволі заспяшаліся. У той час, калі яны падышлі да гумна, адтуль якраз паявіўся халімон глушак. Маленькі, сухенькі, такі дробны ў параўнанні са сваёй шырокай самай вялікай у куранях будынінай. Ён кінуў на дзяўчат востры позірк тхарыных вачэй, адказаў на прывітанні дробнай пастарэчы асцярожнай хадой цягнучы ногі, падаўся к прываду. Пляцецца як бы ледзьве кіўляе, падумала Ганна, пазіраючы ўслед яму. Вось дзімухні вецер здаецца паляціць, як пясчынка тая, рассыплецца бы трухля. Яна глядзела ўслед, хоць не першы раз бачыла і дзівілася, ведала, што пэўна ветру такога ў свеце няма, які мог не той, што сарваць з зямлі яго, а хоць бы з ног збіць. У карча ў руцэ была маслёнка. Ён нахіліўся з ёю над прывадам, там, дзе быў кулачок каля прыдбойнай шасцярні, уткнуўся носам амаль у прытык, агледзеў, падліў масла, нахіліўся над шасцярнёй. Рабіў ён усё не хапаючыся, паважна, нават урачыста, з нейкім набожным выглядам, з якім, мабыць, і ў царкве на малітве стаяў. Калі халімон на ўколінцах, згорбіўшыся штосьці разглядаў у шасцярні, падышоў яго сын Сцяпан, папрасіў: «Тато, дайте я абгледжу. Стары нават не паварухнуўся, не сказаў слова. Вось такая звычка была, нічога важнага нікому не давяраў, сынам нават усё рабіў сам. Тут жа было нішто якое не драбяза, тут было яго багацце, яго гонар, конная малатарня. Ганна чула, што з усяго свайго набытку, Хлімон найбольш даражыў новым гумном і купленую мазыры малатарнію. Але гумно ўсё ж было гумно і ў другіх ёсць гумны, няхай горшая малатарня. А вось малатарня рэч, якая тут у аднаго яго на ўсю акругу, Ні ў каго тут прайдзі сёлы на дзясяткі вёрст між гэтых балот, не знойдзеш яшчэ такога. Малатарні. Такое, калісьці не ў кожнага і памешчыка вадзілася, а гэта ж трапіла ў гумно к яму. Сцяпан хвіліну для прыліку пастаяў пры бацьку, паглядзеў на яго працу, падышоў да дзяўчат. А ўсё яму самому хочацца, сказаў ён ветліва, абы не маўчаць, бы я горай зрабіў бы. Сцяпан выглядаў бедным, хваравітым, з навукі пэўне такі бледны, подумала Ганна. Ён было відаць, хацеў трымацца з імі як дарослы кавалер, не толькі хадосьцы, а і Ганне гэта вельмі спадабалася. Не грэбы значыцца, як ніяк ён быў у сяле самы вучоны, можна лічыць гарадскі чалавек. Надоўга да нас запытала Ганна, адказваючы далікатнасцю на далікатнасць. Дак ход бацька сказаў: пакуль не ўправімся яно канешне не давучэнне калі дома не ўпраўка канешне падтрымала гаворку і хадоська якая ўвесь час паглядывала то на вароты ў гумно то на двор а вось ты казалі у ёселе жывеш каторы булкамі таргуе так хадоська спытаў сцяпан а ага, у ёселя за роном яго ў дваіх а вось там на закуток є такі, што як паставілі ложкі, дык і размінуцца няма як. А які ён да цябе, Ёсель, не крыўдзіць? зноў спытаў Сцяпан. Не, бацька ж плоціць за мяне. А ён Ёсель. <laughs> Ён добры да ўсіх, хто дае зарабіць. А не нудно там на чужыне спытала Ганна аднаму без маткі. А цяпер не адказаў сцяпан а спачатку калі меншы быў і без прывычкі ой нудзіўся просто суботы дачакацца не мог кеп дадому бегце ну, вось цяпер прывык Ганна зірнула на яго хваравей та бледны твар прамовіла спачувальна трудно мабуць вучыцца сухота одна не мне не трудно мне лёгка даецца асабліва пісьмо По пісьму я самы першы ў класе толькі арыхметіка вось падводзіць. Якая якая гэта карых карыхметіка адарвала позірк ад двара хадоська. Ну задачы складанне дзялення паўз іх назад у гумно прашаргаў ботамі стары з маслёнкай, хутка але востра і пільна зірнуў на сына і ўсе прымоўклі. Значыцца, «Жыць там непагано», – зноў спытала Ганна. «Не, можна жыць. Толькі адно, што коса, коса глядзяць, каторыя». «А чаму ж коса?» «Ну, з багатею», – ён пачырванеў, дадаў жорстка. «Я ж кулацкі сынок». Хадоська спачувальна ўздыхнула, – Але сказаць нічога суцяшальнага не паспела, бо ўбачыла, што на дарозе ад хлявоў паявіўся яўхім, а за ім рабаваты хлопец Іван, які парабкаваў у глушакоў, яны вялі коней. Яўхім ішоў першы, трымаючы гладкага агністага колеру каня на кароткім повадзе, сам такі ж гладкі і дужы як конь. А што мне? Не трэба яно, я тае багацця усхвалявана з нечаканай крыўдай прамовіў сцяпан што я яго нажываў ды па мне што яно е што яго няма скажаце бо яўхім быў ужо зусім блізка Ганна не пазіраючы ў яго бок чула як ён падыходзіць чула яго крокі фырканне каня і ўсё больш насцярожвалася зноў успомніўся той вечар яго праводзіны, але няёмкасці такой, як раней ужо не было, мацней за ўсё брала насцярожанасць. Яўхін, дайшоўшы да іх, дужай рукой прыпыніў неслухмянага коня, весела паздароўкаўся. Вольную руку падаў спачатку хадосцы, якая пры гэтым адразу паружавела, а потым ганне. Ён і знаку не паказаў, што між ім і ганную было штосьці асаблівае. Яўхім стаў толькі на хвіліну, адразу ж павёў каня к прываду. Калі ён запрагаў княг дога, зварот выйшаў стары, павёў вочкамі па хмурным небе. А матка, калі ж будзе? Да сабіраліся ўжо. Абедаць трэба будзе, пакуль сабіраціся. Халімон гаварыў ціха, роўна, але Ганна пачула, што ён вельмі недавольны. Стары, глушак, Усе ў каранях ведалі, ён любіў парадак, дысцыпліну, умеў стрымлівацца, ніколі не ўзвышаў голасу. Ну, пазаві, ціха кінуў стары сцяпану. Але маці ўжо ішла сама. Убачыўшы старога, што стаяў і глядзеў на яе, здагадалася, напэўна, што спазнілася, адразу заспяшалася, пайшла ў подбег. Коржа як стаяў, так і стаяў, глядзеў ёй насустрач, чакаў, што пакуль яна не падышла будешь со Степаном коней гонять», — сказал Халимон загадным тоном. Ён мельком зірнуў на Степана, не чакаючы ні ў сына, ні ў жонкі згоды, павярнуўся да хадоскі і Ганны. «А вы к малатарні, у гумно!» Дзяўчаты пакорліва пайшлі за ім. Глушакова гумно здалося ім не ў меру светлым, і ток вельмі гладкі, чыстенька падмецены і смалістыя новыя плашкі як бы выматыя. Акуратна абкораныя дубовыя сохі аж паблісквалі, а страха знізу нібы ззяла. Жоўценькі паплёт, жоўценькая салома, палавіна гумна была прасторная, пустая, у застарунку каля сцяны ляжала толькі купа саломы. Другую старана, цесна, ледзь не да самага вільчыка, поўнілі роўныя рады снапоў. Але самым важным, што асабліва прыцягвала ўвагу, што можна быць і надавала гумну святочнасці, было маленькае ярка-чырвонае дзіва на таку малатарня. О, чырвоная, як тая скула нарываючы, прыйшло раптам ганне. Стары ўзяў з кутка ля варот вілы, падаў хадосцы, сказаў, што яна будзе за ванам адграбаць салому, а Гані кіўнуў галавой наверх. «Полезеш туды, падаваць снапы». «Не баішся?» – спачувальна азваўся Євхім. «Чаго?» «Высоко! Ох, галава каб не закружылася! Глядзі!» – адказаў Яўхім. Ён зарагатаў і ўраз абарваў смех, перхапіўшы строгі позірк, што кінуў бацька. «Не на вячоркі пазваны!» прамовіў халімон. Яўхін паслухмяна прамаўчаў, паказваючы сыноўнюю пакору. Потым Яўхім кінуўся на двор. Стаўляючы драбіну к снапам, павёў вокам да бацькі, і калі ўбачыў, што той адвярнуўся па прыяцельску падміргнуў ганне, не бойся, няма чаго. Падтрымай трохі, папрасіла Ганна сяброўку, беручыся за драбіну, Я б я часам не забілася. Драбина ледь доставала до верху и стояла круто. Здавалось, вось-вось одорвется от снопа устания на момент ровно и полететь назад. И Ганна полететь спиной по засторонках на вострую его огороджу с плашек. У яе холодило у середине, але треба было лезти, треба было лезти не марудить, бо там унізе чакаў стары корч. Ледзь Ганна з палёгкай стала на снапы каля сахі рабаваты парабак, падаў ёй вілы, схіліў на бок, узваліў на плечы драбіну, тады глуша крыкнуў к прываду пачынаць і малатарня лёгка і звонка загаманіла. Ганна заспяшалася, падчапіла першы сноп, напружыўшы рукі, узняла і спусціла ўніз к мастку, дзе стаяў побач з бацькам Яўхім. Вілы, аднак, не даставалі да мастка, і сноп прыйшлося скінуць Яўхіму на руки. Яўхін, ухапіўшы сноп, мігам развязаў яго, пацунуў па мастку да бацькі, які ўзяў, звыкла разраўняў і пасмы пусціў на барабан. Барабан, што ашалела круціўся, прагнуў, хапіў жыта, замалаціў па ім, задаволена аж падрыгваючы, засвістаў і завыў. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.